Kardeşler biliyorsunuz tevhid müdafası derslerimizi yapmaya devam ediyoruz. Pazar günleri. <clears throat> Geçen derslerimizde, son iki dersimizde işte hükmü İslam nedir? Hükmü İslam etrafında getirilen bir takım şüphelere dair e, Allah'ın nasip ettiği kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bu dersimizde inşallah bu dersten itibaren birkaç ders olarak da yeni bir konuya başlayacağım. Yine bu anlamda. Anlatacağım konu nun başlığını şöyle belirleyebiliriz. Hakimiyet Allah'ındır. Bu konuyu dört başlık altında anlatacağım inşallah. Muhtemelen dört ders de sürebilir, daha az da sürebilir. Birincisi hakimiyetin Allah'a olduğuna, ait olduğuna itikad etmek. İkincisi yönetici olan insanların Allah'ın indirdikleriyle hükmetmelerinin zorunluluğu. Üçüncüsü yönetilen insanların yani biz gibi insanların bu hakkı sadece Allah'a vermelerinin zorunluluğu. Dördüncüsü ise Allah'ın hükümlerinden başka bir hükme muhakeme, Allah'ın hükümlerine muhakeme olmanın zorunluluğu, başka hükümlere muhakeme olmanın küfür oluşu meselesini. Bu dört tane meseleyi anlatacağım. Tabi bu dört tane meseleyi anlattığım zaman ister istemez bu dört mesele etrafında dönen bazı olaylar var. Yani vakaya taalluk eden şüphe babından isimlendirebiliriz veya belki tam anlaşılmayan bazı meseleler var. Eğer Allah nasip ederse yeri geldikçe onlara da değineceğim. Tabii onlarla beraber bu yani bu kısım dersimizin bu kısmı biraz uzayacak. İnşallah siz de sabrederseniz e, bitirmiş oluruz. Bugünkü başlığım yani bugün anlatacağım konu hükmetme, kanun yapma, helal ve haram belirleme, yasaklar ve serbest olanları belirleme hakkının sadece Allah'a ait olduğuna dair bugün inşallah bugünkü konu budur. Allah azze ve celle izin verirse. Kardeşlerim İslam dininin en temel meselelerinden bir tanesi şudur. Allah Azze ve Celle tek hükmetme yetkisine sahip olan varlıktır. Ondan başka hiç kimse hükmetme yetkisine sahip değildir. Ve bu, bu zikretmiş olduğum bilgi, bunu bilmek için peygambere ihtiyaç yoktur. Bunu bilmek için semadan kitabın inmesine ihtiyaç yoktur. Çünkü bu Allah'ın her insanı yaratırken onun fıtratına yerleştirmiş olduğu bilgilerdendir. Allah Azze ve Celle Rum suresinde fıtrat meselesini anlatırken ayet-i kerimede peygamberimize diyor ki فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrat. La tebdile li halqillah. Sen Allah'ın yaratmasında değişiklik bulamazsın. Zalike dinul qayyimu işte dost doğru din budur. Velakinne ekseran nasi la ya'lemun. fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Demek ki Allah'ın bir fıtratı var bu ayet-i kerimeden anladığımız ve her insanı da bu fıtrat üzere yaratmıştır. Ve Allah diyor ki bunda bir değişiklik bulamazsın. Yani zenci olanı da bu fıtrat üzere yaratır, beyaz olanı da bu fıtrat üzere yaratır. Arabı da, Kürdü de, Acemi de, Türkü de hepsini bu fıtrat üzere yaratır Allah. Allah'ın fıtratında bir değişiklik bulamazsın. Peki burada Allah'ın fıtratından kastedilen şey nedir? Yani veya soruyu şöyle sorayım. Allah bizi hangi fıtrat üzere yaratmıştır ve bunu bize Kur'an-ı Kerim'de hatırlatıyor. Rum suresinde bu ayet-i kerimeler şu bağlamda zikredilmiş kardeşler. Allah azze ve celle iki üst ayetinde diyor ki bu ayet-i kerimenin ضَرَبَ لَكُمْ مَسَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ شُرَكَاءَ ف۪ي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ ف۪يهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Allah size şöyle bir örnek verdi diyor. Ve verdiği örneği de sizin kendi nefislerinizden verdi. Yani uzakta aramayın bu örneği boşuna. Sizin hayatınızdan Allah Azze ve Celle size bir örnek verdi. Nedir bu örnek? Allah soruyor bize. Diyor size vermiş olduğum rızıklarda sizin yanınızdaki kölelerin bu rızka ortak olması veya sizin birbirinizden korktuğunuz gibi kölelerinizden korkmanız hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi diyor Allah? İşte biz ayetleri böylece akleden bir kavme açıklıyoruz. Ne demek istiyor Allah burada? Allah azze ve celle şunu söylüyor. Mülkün sahibi sen isen o mülkte tasarruf etme hakkına da sahip olan sensin. Hiç kimse sahip olduğu bir mülkte elinin altında bulunan köleden korkmaz. Çünkü kölenin insanın malında bir hakkı yoktur. Veya bir patron olarak hani bugün kölelik sistemi yok artık. Belki bir patron olarak anlatırsak belki daha iyi anlaşılabilir mesele. Siz düşünün mesela siz bir patronsunuz. Allah Azze ve Celle size bir takım rızıklar vermiş, bir takım imkanlar vermiş. Siz Allah'ın vermiş olduğu bu rızıklarda kendi işçilerinizden korkuyor musunuz? Yani acaba benim işçim de benim bu rızkımı ortak olur mu? Acaba işçim benim bu rızkımı benim elimden alır mı demiyorsunuz. Çünkü mülk size ait olduğu için o mülkte tasarruf etme hakkına sahip olanlar da sizlersiniz. Başka? Allah Azze ve Celle diyor onlardan birbirinizden korktuğunuz gibi korkuyor musunuz? Yani mesela iki, iki patron var diyelim birbirleriyle ortaklık yapıyorlar. Bunlar belki birbirlerinden korkabilirler. Hani bu benim malımı alır, bana hile yapar, hurda yapar diye birbirlerinden korkabilirler. Ama hiç kimse kendi işçisinin kendi malına ortak olacağı konusunda böyle bir korkuya kapılmaz. İşte Allah diyor ki kardeşler, biz ayetleri akleden bir kavim için işte böylece açıklıyoruz. Hemen sonra iki ayet sonra işte Allah Azze ve Celle bu söylediğim ayeti okuyor. Sonra peygambere hitap ediyor, dönüyor. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَن۪يفَ Hanif bir şekilde yüzünü Allah'ın dinine dön diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. فِطْرَةَ اللّٰهِ الَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Ve o din de Allah'ın insanları üzerine yaratmış olduğu fıtrattır. Allah bize burada şunu söylüyor abiler. Diyor ki bu yaratmış olduğum kainatın sahibi olmam ve bu kainatta dilediğim gibi hükmetmem, dilediğim şekilde tasarruf etmem bu sizin fıtratınıza yerleştirmiş olduğum bir bilgidir. Ve bunun için ne bir şeriata ne de bir peygambere ihtiyacınız yoktur. Her insan biraz akıllıca düşünse, kendi mülkünden yola çıkarak kıyas yapsa zaten bu meseleyi çok iyi anlayacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Mesela kardeşler her biriniz şöyle kendinize sorun şu soracağım soruyu. Hiç kimse kendi evinde komşusunun gelip kendi evinde kuralları belirlemesini kabul eder mi? Yani mesela düşünün siz evinize geldiniz diyelim. Baktınız ki evinizdeki birçok eşya değişmiş. Evin yapısı değişmiş, içi yıkılmış. Zevcenize sordunuz, eşinize sordunuz. Dediniz ki bunlar hayırdır bu eşyalar nereden geldi? Bu eve ne oldu böyle? O da size dedi ki işte üst komşumuz Hasan Bey geldi bugün. Dedi ki ben bu evi hiç beğenmedim. Bu evin eşyalarını şöyle değiştirelim, mobilyalarını böyle değiştirelim. Sizin böyle bir şeyi, insan olan birinin böyle bir şeyi kabul etmesi mümkün müdür kardeşler? Mümkün değildir. Peki bunu kimse bize öğretti mi? Yani babalarımız bizi terbiye ederken aman ha oğlum sakın senin evine bir başkası gelmesin, senin evinde hükmetmesin diye kimse bize böyle bir kural öğretti mi? Kimse bize böyle bir kural da öğretmedi. Bu fıtrattır fıtrat. Allah seni yaratırken bu bilgiyi senin kalbine ve aklına yerleştirmiş, seni bu şekilde yaratmıştır Allah Azze ve Celle. E, ey aciz insan! sen dar ve sınırlı olan mülkünde dahi ortak kabul etmiyorsan, sen küçücük 10 metrekare 20 metrekarelik bir alan bile sana verildiğinde burada sadece senin sözünün geçmesini istiyorsan, bir başkasının gelip orada konuşmasını belki harp vesilesi olarak kabul ediyorsan, alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkünde Allah nasıl ortak kabul etsin? Allah nasıl müsaade etsin bir başkasının hükümleri Allah'ın mülkünde geçerli olsun? Bakın kardeşlerim, bir ülke başka bir ülkenin sınırlarını çiğnediği zaman savaş çıkıyor. Yani bir ülke kendi sınırında haddi aşar başka bir ülkenin sınırına uçaklarıyla girerse veya müdahalede bulunursa ikinci bir ülke bunu savaş sebebi olaraktan kabul ediyor. Niye? Çünkü diyor bu benim mülkümdür, bu benim vatanımdır, bu benim toprağımdır. E bu tağutlar Allah bunları helak etsin. Allah bunlara akıl fikir versin ondan sonra. Siz kendi sınırlarınız çiğnendiğinde bunu savaş sebebi kabul ediyorsanız Alemlerin Rabbi olan Allah'ın mülkünde siz kanunlar yapıyorsunuz, yasaklar belirliyorsunuz. insanlara diyorsunuz ki bu serbesttir, bu helaldir, bu haramdır. Peki alemlerin Rabbi olan Allah bunu nasıl kabul etsin? Sen insan olarak bu sana ağır geliyorsa, zor geliyorsa alemlerin Rabbi olan Allah bunu kesinlikle kabul etmez. Onun için kardeşlerim bu fıtrat bilgisi yani Allah'ın insanların fıtratına yerleştirmiş olduğu bilgi şöyle yeryüzüne baktığınız zaman peygamberlerin bize haber verdiği kadarıyla şunu görüyoruz yeryüzünde ne zaman şirkin başlangıcı söz konusuysa şirk genelde fıtrata aykırı olan yerlerde açığa çıkar. Yani şeytan insanları kollar. İnsanların fıtratlarına bakar. Allah'ın fıtrata yerleştirmiş olduğu bilgi hangisi ise şeytan onu ifsad etmek için uğraşır. Ve bundan ötürü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki yeryüzünün ilk bozulmasını anlatırken bu zikredeceğim hadisi İmam Müslim rivayet ediyor. İyad İbni Himar el-Mücaşi'nin hadisi bu. Diyor ki İyad İbni Himar, bir gün Peygamber aleyhissalatu vesselam hutbeye çıktı ve hutbede bize şöyle dedi. Dedi ki Allah diyor ki, yani Peygamber Allah'tan naklediyor bize. Kullu malin nahaltuhu abdi halal. Benim kullarıma vermiş olduğum her mal onlar için helaldir. Ve inni halaktu ibadi hunafa'a kullahum Ben bütün kullarımı hanif olaraktan yarattım. Yani ben hiç kimseyi hakkı bilmez, sapık bir şekilde, delalette ben böyle yaratmadım insanları. Ben her insanı diyor Allah Azze ve Celle hanif olarak yarattım. Şirki bilir, Allah'a ibadeti bilir ve kendi iradesiyle şirkten tevhide meyledecek şekilde ben her insanı bu şekilde yarattım. ثُمَّ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَاشْتَلَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ Sonra onlara şeytanlar geldi ve şeytanlar onları dinlerinden, fıtratlarından onların ayaklarını kaydırdı. وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ Benim onlara helal kıldığım şeyleri onlara haram kıldılar. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا Ve onların benim hiçbir delil indirmediğim konularda bana şirk koşmalarını onlara emrettiler. Şimdi bakın kardeşler. Her insan Allah Azze ve Celle'nin dediğine göre fıtrat üzerine yaratılmıştır. Ve bu fıtrat da nedir? Haniflik fıtratıdır. Yani insanın şirkten uzak kalması ve tevhide meyletme fıtratıdır. Şeytan insana geldiği zaman ilk olaraktan ne yapıyor? وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ Benim onlara helal kıldıklarımı onlara haram kılarlar. Yani Allah'ın kanunlarının dışında kanunları insanlara dayatırlar. Allah Azze ve Celle kanunlarında bir şeyleri insanlara helal kılmıştır. Onlar gelirler, Allah Azze ve Celle'nin bu helal kılmış olduğu şeyleri insanlara haram kılarlar. Ondan ötürü ne zaman yeryüzünde şirk başlamışsa mesela hani hepinizin bilmiş olduğu bir şey var. Hepinizin bilmiş olduğu bir kıssa var. O da Nuh Aleyhisselam'ın kavminde şirk nasıl başladı dediğimiz zaman işte önce salih olan ölen insanların e, resimlerini yaptılar. Sonra bu resimlerin heykellerini yaptılar bize Allah'ı hatırlatsınlar diye. Sonra o nesil gidip ilim de ortadan kaybolunca yeni nesil dedi ki bunlar herhalde bunlara tapıyorlardı, ibadet ediyorlardı. Durun biz de bunlara ibadet edelim diye. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu durumu anlatırken diyor ki ne zaman yeryüzünde bu tip bir arıza söz konusu olsa Allah mutlaka kitap indirmiştir gökyüzünden. Şimdi bu ikisinin arasındaki bağlantıyı anlatacağım inşallah. Bakara suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَحِيدَةً İnsanlar tek bir ümmettiler. Yani ne kastediyor buradan kardeşlerim? Tek bir din üzereydiler, tevhid üzereydiler diye İbni Abbas bunu böyle tefsir ediyor. Nuh ile Adem arasında 10 asır boyunca diyor insanlar tevhid dini üzerineydiler. Sonra kana nasu ummeten vahideten. Sonra insanlar ihtilaf ettiler. Febahasallahu nebiyyin mubeşşirin ve munzirin. Allah onları müjdeleyecek olan cennetle ve onları cehennemle korkutacak olan peygamberler gönderdi. Başka ne yaptı Allah? Ve enzele ma'ahumul kitabe bil hakki liyahkuma beyne'n nasi fi mahtalafu fihi. Ve Allah peygamberlerle beraber hak olan kitabı indirdi ki insanların ihtilaf ettikleri konularda peygamberler o kitapla insanların arasında hükmetsinler diye. Şimdi insanlar tevhid üzereler. Daha sonra tevhidlerini bozmuşlar. Yani kabirlere tapmak suretiyle, putlara tapmak suretiyle insanlar tevhidlerini bozmuşlar. Peki Allah niye kitap indirmiş? Yani insanlar tevhidlerini bozuyorlar. Peygamber gelsin desin ki sizin bu yapmış olduğunuz yanlıştır. Bakın bu yapmış olduğunuz şirktir sizi tevhide davet ediyorum. Oysa Allah diyor ki Allah onların aralarında hükmetmesi için hak ile bir kitap indirdi. Çünkü kardeşlerim hiçbir kavim Allah'ın kitabını atıp hakimiyet hakkını beşere vermediği müddetçe yeryüzünde şirk ortaya çıkmaz. Yani ne zaman ki bir kavim Allah'ın kitabını kenara koymuştur, hüküm yetkisini Allah'tan almıştır ve beşerin eline vermiştir. Aşiret reislerine, parlamentoda bulunan milletvekillerine veya diyelim öncü kabul ettikleri önlerine koymuş oldukları şeyhlerine, alimlerine ne zaman ki bir millet bu yetkiyi vermiştir, şirk ondan sonra ortaya çıkar. Çünkü beşer kendi aklıyla muamele etmeye başladı mı şeytanın elinde oyuncak olur. Şeytanın da insana ilk emredeceği şey Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmasıdır. Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmasıdır. Bundan ötürü Diğer bütün şirkler buna bağlıdır. Yani yeryüzünde var olan diğer bütün şirkler buna bağlıdır. Allah Azze ve Celle'nin hakimiyet hakkının Allah'tan alınması ve bunun beşere verilmesine bağlıdır. Ve burada kardeşlerim en önemli mesele şu soruyu sormamızdır. Bir bilgi fıtrata konulmuşsa bunun önemi nedir? Yani mesela biz dedik ki Allah insanı yaratırken bu bilgiyi insanın fıtratına koymuştur. Ve her insanın fıtratında bu bilgi mevcuttur. Peki bunun yani bu, bu sözü söylediğimiz zaman bu bize ne kazandırıyor? Bu bize şunu kazandırıyor. İslam'da insanın sorumlu olduğu bütün meseleler iki kısma ayrılır. Hangi sorumluluk olursa olsun iki kısma ayrılır. Bunlardan bazısını Allah fıtrata yerleştirmiş ve her insanı o fıtratla dünyaya getirmiştir. Bunlardan bazısını ise Allah fıtrata yerleştirmemiş, muhakkak bir peygamber göndermiş veya semadan bir kitap indirmiş, bunun aracılığıyla insanlara sorumluluklarını öğretmiştir. İşte bu fıtratın bilgisine dahil olan, Allah'ın fıtrata yerleştirmiş olduğu konularda hiç kimsenin mazereti söz konusu değildir. İster fetret döneminde yaşasın peygamber görmesin, ister peygamberi görsün peygamberi işitsin fark etmez. Allah'ın fıtrata yerleştirmiş olduğu bilgide hiç kimse ama hiç kimse mazeret sahibi değildir. Peki bunun delili nedir? Yani bunun umumi olarak değil de bu konuda mesela hakimiyet hakkının Allah'a verilmesinin fıtratın e, fıtrattan olduğunu söyledik. Peki insanların bunu bilmedikleri zaman bunun hiçbir şekilde bir mazeretin olmadığının delili nedir derseniz ileriki derslerimizde inşallah anlatacağım tekrardan ama bu derste sadece bir kısa olaraktan değineceğim. Şimdi biliyorsunuz Tövbe suresinde bir ayet-i kerime var kardeşler. Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. وَالْمَسِيحَ ابْنَ Meryem Ve Meryem'in oğlu Mesih'i de Allah'ın dışında Rab edindiler. Oysa Allah azze ve celle diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ اِلَٰهًا وَحِدًا Oysa onlar tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Tek bir ilaha ibadet etmekle emrolunmuşlardı. La ilahe illa huve subhanehu amma yüşrikun. Ondan başka hiçbir ilah yoktur ve o onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir diyor Allah azze ve celle. Şimdi peygamber bu ayeti okuyor. Hristiyanlar ve Yahudiler papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. O sırada Hristiyanlıktan İslam'a girmiş olan bir sahabe var Adi bin Hatim. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki bu ayeti duyunca Ey Allah'ın Resulü diyor biz onları Rab edinmedik. Yani sen diyorsun siz onları Rab edindiler ama biz, biz onları Rab edinmedik. Mesela siz bizim Rabbimizsiniz. Biz onlara böyle bir şey demedik. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ey Adi onlar size Allah'ın helallerini haram. Haramlarını da helal yapmadılar mı? O da dedi ki evet ey Allah'ın Resulü. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi işte bu sizin onlara ibadetinizdir. Yani onların size helal ve haramlar belirlemesi bu sizin onlara ibadetinizdir. Şimdi buradan biz neyi anlıyoruz kardeşler? Şunu anlıyoruz. Adi bin Hatim ve onun gibi bütün Hristiyan ümmeti, tek bir kişi değil koca bir ümmet bu yaptıklarının ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Yani alimlerine, din adamlarına, onlar Allah'ın helallerine haram, haramlarına helal dediklerinde, onlar da bunu kabul ettiklerinde, buna sessiz kaldıklarında aslında bu yaptıklarının ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Yani bunun ibadet olduğunu, Allah'tan başkasına tapınmak olduğunu, Allah'tan başkasını Rab edinmek olduğunu, buna dair adamların hiçbir bilgisi yok. Peygamber'e bunu söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona öğretiyor. Size böyle böyle yapmadılar mı? O da diyor evet ey Allah'ın Resulü onlar bize böyle böyle yaptılar. İşte bu sizin onlara ibadetinizdir. Demek ki koca bir ümmet bile olsa peygamberinden sonra böyle bir hakkı Allah'tan başkasına verdikleri takdirde Allah'ın katında bunların hiçbir özrü yoktur. Velev ki yaptıklarının Allah'tan başkasına ibadet olduğunu bilmeseler bile Adi İbni Hatim örneğinde olduğu gibi. Ve kardeşlerim bu konu Allah Azze ve Celle'nin kitabında o kadar açıktır ki Allah Azze ve Celle bu konuyu her insanın yani bir ateistin dahi iç dünyasında kabul etmiş olduğu yaratma ilkesine bağlamıştır. Yani kim yaratansa insanların hayatına hükmetme, hükmetmesi gereken de aynı zamanda odur demiştir Allah Azze ve Celle. Bakın Araf suresinde bir ayet-i kerime var. Allah Azze ve Celle Araf suresinde bütün insanların kabul ettiği bazı şeyleri sayıyor. Diyor ki İnne rabbekumullahu allazi halaqas semawati vel arda fi sitteti eyyam. Sizin Rabbiniz olan Allah yeri ve göğü altı günde yarattı. Bunu inkar eden kimse var mı kardeşler? Bunu inkar eden hiç kimse yok. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra Allah arşa istiva etti. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَتْلُبُهُ حَسِيسًا O Allah geceyle gündüzü örter ve gece gündüzü gündüz geceyi böyle taleple peş peşe kovalarlar birbirlerini. Gece oldu mu gündüz gelir, gündüz oldu mu gece gelir. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ Yıldızlar, ay ve güneş Allah'ın emrine musakhardırlar. Yani Allah dilediği gibi güneşi doğurur, dilediği gibi batırır, dilediği gibi yıldızı doğurur, batırır. Allah'ın emrine musakhardırlar. Buraya kadar herkes kabul ediyor. Yani şu soruyu sorsa Allah akabinde kimdir bunları yapan dese yeryüzünde var olan bütün varlıklar diyecekler ki Allah'tır. Ama Allah öyle demiyor. Allah diyor ki ela lehul halqu vel emru tebarakallahu rabbul alamin. Dikkat edin. Yaratmak da ona aittir, emretmek de ona aittir. Yani nasıl ki onun yarattığını, bunları yaptığını ikrar ediyorsunuz, kabul ediyorsunuz, aynı şekilde hükmetmesi gerekenin de o olduğunu kabul edeceksiniz. Ve bu onun rububiyetinin bir parçasıdır. Yaratmasının, rızık vermesinin, yönlendirmesinin, sizi terbiye etmesinin bir parçasıdır. Tebârekallahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar da yücedir diyor Allah Azze ve Celle. Bundan ötürü kardeşler, Allah'ın hükmetmesinin yaratmayla orantılı olması, yaratmayla eşit olmasından ötürü peygamberler kendi tağutlarıyla mücadele ettikleri zaman onlara sürekli bunu hatırlatmışlardır. Mesela biliyorsunuz Firavun insanlara diyordu ki ene rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük Rabbinizim diyordu Firavun. Firavun burada ben sizin yaratanınızım. Ben size işte Firavun bunu mu kastediyordu? Hayır. Var olan her insan Firavun'un da yaratılmış olduğunu, kendilerinin de yaratılmış olduğunu biliyorlar. Firavun burada neyi kastediyor kardeşler? Yani ben size hüküm verenim. Ben size hüküm koyanım. Doğru nedir? Yanlış nedir? Kime tabi olacaksınız, kime tabi olmayacaksınız? Bunu belirleyen benim. Bakın Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Firavun kendi kavminin karşısına geçiyor. Allah diyor ki ve kâle firavunu وَمَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَب۪يلَ الرَّشَادِ Ben sadece doğru gördüğümü size gösteriyorum ve ben sadece sizi doğru yola iletiyorum dedi Firavun. Yani Firavun'un Rablik iddiası yaratma değildir. Firavun onlara diyor ki benim sizin üzerindeki Rabliğim nedir? Ne doğrudur, ne yanlıştır, ne helaldir, ne haramdır bunu ben size söylerim. Ondan ötürü Musa aleyhisselam Firavun'un karşısına dikildiğinde Firavun ona şöyle bir soru sordu. Dedi ki femen rabbukuma ya Musa? Senle Harun'un Rabbi kimdir ey Musa? Dedi ki Rabbunellezî a'ta kulle şeyin halkahu thumme hada. Bizim Rabbimiz her şeye yaratmasını veren, her şeyi yaratan ve ondan sonra da hidayet edendir. Yani hükümler indirmek suretiyle insanlara yol gösterendir. Önce Musa aleyhisselam Allah azze ve celle'nin yaratmasını ona hatırlattı. Yani nasıl ki sen de biliyorsun ki her şeye yaratmasını veren Allah'tır. Aynı şekilde bu yaratan Allah insanları hidayet eden de odur. Yani hükümler indirmek suretiyle insanlara yol gösteren de bu Allah'tır dedi. İbrahim aleyhisselam da aynısını yaptı. İbrahim aleyhisselam kavmine geldiği zaman kavmine dedi ki sizin ve atalarınızın tapmış olduğu bu ilahlarınız var ya dedi فَاِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي اِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ Bunlar hepsi bana düşmandırlar. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. E niye Allah'ı istisna tutuyor İbrahim Aleyhisselam? Çünkü bütün müşrik toplumlar Allah'a ibadet ederler. Sizin Allah'ın dışında ibadet ettikleriniz bana düşmandır dediğinde buna Allah da giriyor. Allah'ın dışında ibadet ettikleri liderleri de giriyor. Putlar da, cansız varlıklar da giriyor. Mecbur peygamberler Allah'ı istisna yapmak zorunda kalıyorlar. Sizin taptıklarınızın hepsi bana düşmandır. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. Peki kimdir bu Allah? اَلَّذ۪ي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْد۪ينَ Beni yaratan ve beni yarattığı gibi de bana hidayet eden Allah'tır diyor İbrahim Aleyhisselam. Yani hidayetten kasıt nedir kardeşler? Dediğimiz gibi kitap indirmek, peygamber göndermek, hükümler indirmek suretiyle Allah Azze ve Celle'nin insanlara yol göstermesidir. Ondan dolayı kardeşler, bir adam Allah'ın yarattığını bilecek kadar akla sahipse, Allah'ın hükmedecek kadarına da sahiptir. Peşine düşer, araştırır, tefekkür eder, bulursa bu Allah'ın nimetidir. Fakat peşine düşmez, araştırmaz ve bulmazsa, farklı bir yola saparsa insan, burada sadece insanın kendi nefsini kınaması gerekir. Çünkü Allah senin aklına ve kalbine bu bilgiyi yerleştirmiştir. Yaratan kimse, aynı zamanda hükmetmesi gereken ve aynı şekilde o Allah'tır. Ve kardeşlerim bu bilgiyi kabul etmek, kişinin Allah'a kulluğunun en belirgin halidir. Yani ibadet nedir derseniz ibadet, ibadetin bir tanımı da kişinin Allah Azze ve Celle'yi hüküm koyucu olarak Allah Azze ve Celle'yi tanımasıdır. Bakın Yusuf Aleyhisselam hapishanede kendisinden rüya tevhili isteyen insanlara tevhidi anlattı. Yani önce onlara tevhidi anlattı, sonra onlara rüyalarını onlara tevhil etti. Bu onlara rüyalarını tevhil etmeden önce tevhidi anlatırken Yusuf aleyhisselam onlara şöyle söylüyor. Diyor ki Ya sahibeyi sicni erbabun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhar Ey zindan arkadaşlarım tek ve kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa bu insanların Rab edilmiş olduğu Rabler mi daha hayırlıdır? Bir düşünün bakalım. Hani bir tane ben sizi bir Allah'a çağırıyorum. Tek olan Allah'a çağırıyorum. Yani günümüze bunu uyarlarsak şunu söyleyebiliriz ha. Semada tek ve kahhar olan Allah mı daha hayırlıdır? Yoksa parlamentolarda Rab, Rab edindiğiniz 550 tane ilah mı daha hayırlıdır? Şüphesiz ki Allah daha hayırlıdır. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam devamında مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ sultan. Sizin Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz bu varlıklar var ya, Allah bunların hakkında tek bir delil indirmemiştir. Bu sizin ve atalarınızın isimlendirmiş olduğu şeylerdir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'a aittir. Emera ella ta'budu illa iyyah. Ve o Allah sadece ona ibadet etmenizi size emretmiştir. Zalike dinul kayyimu velakinne ekseren nasi la ya'lemun. İşte dost doğru din budur. Yani hükmün Allah'a verilmek suretiyle insanların Allah'a kulluk etmesi. Tek bir ilaha ibadet etmesi. Dost doğru din budur. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Fakat insanların çoğu bunu bilmezler diyor Allah Azze ve Celle. İnsanların çoğu bunu bilmezler. Tabi burada Allah Yusuf Aleyhisselam'ın dilinden insanların çoğu bunu bilmezler dediğinde bunu insanlara bir övgü olaraktan söylemiyor. Yani maşallah benim kullarıma, bu benim fıtratlarına yerleştirdiğim, akıllarına yerleştirmiş olduğum bilgiyi kullarımın çoğu bilmiyorlar. Ben de inşallah onları affedeceğim. Allah Azze ve Celle bu minvalde söylemiyor bunu. Bunu zem makamında söylüyor. Onları yeriyor Allah Azze ve Celle. Din dost doğruyken, akıllarda ve fıtratlarda nur gibi parlarken insanların çoğu bunu bilmiyorlar. Niye? Dinden yüz çevirdikleri için kendi hevalarının ve heveslerinin peşine düştüklerinden dolayı. Onun için kardeşlerim, hakimiyetin Allah'a ait olduğunu kabul etmek, Allah'a kulluk etmektir. Allah'tan başkasına ait olduğuna itikad etmek veya fiili olarak Allah'tan başkasına bunu vermek kişinin Allah'tan başkasına ibadet etmesidir. Bunu ne diye isimlendirirseniz isimlendirin veya yeryüzünde hangi surette açığa çıkarsa çıksın fark etmez. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın yanında bu böyledir. Şimdi burada ben bu bilgiyi anlattığım zaman Kur'an-ı Kerim'den sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Yani Kur'an'da var olan bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. O da nedir? Niye hakimiyet Allah'a aittir? Soru. Şimdi kardeşlerim bazen insan bir şeylere inandığı zaman onun arka planına dair bir bilgiye sahip olmadığında o bilgi insanda çok fazla kuvvetli olmuyor. Yani özellikle fitnelerin, şüphelerin yaygın olduğu zamanlarda kuvvetli olmayan, güçlü olmayan bilgiler insana fayda vermiyor. İnsanın ayağı kayabiliyor bu durumda. Peki burada sorumuz şu. Niye hakimiyet hakkı Allah'a aittir? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bu sorunun cevabını vermiş ve ben inşallah size bunu anlattığım zaman bunu göreceksiniz ki beşer gibi aciz bir varlığa hükmetme gibi bir şey yakışmaz. İnsanlara hükmetmenin yakıştığı tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bakın Şura suresinde uzunca okuyacağım ayetlerde Allah azze ve celle hakimiyet niye Allah'a aittir? Niye Allah bize kanun yapmalıdır? Allah bu sorunun cevabını veriyor. Diyor ki Allah azze ve celle Şura suresinin hemen girişinde وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Siz hangi konuda ihtilaf ederseniz edin, o konunun hükmü Allah'a aittir diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi soru, niye biz ihtilaf ettiğimizde kendi örfümüze dönmüyoruz? Niye ihtilaf ettiğimizde gidelim devletin mahkemelerine, işte yetkili sulh ceza mahkemelerine gidelim. Onlar bizim aramızda hükmetsinler. Ya da aşiret reislerimize gidelim, onlar töreyle bizim aramızda hükmetsinler. Niye bunlara gitmiyoruz da Niye ihtilaf ettiğimiz konularda alemlerin Rabbi olan Allah'a gidiyoruz? ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ unib. Çünkü bu Allah, yani sizi hükmüne davet etmiş olduğum Allah benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ederim ve ben sadece ona yönelirim. فَاتِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ O Allah yeri ve göğü yaratandır. جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا Size kendi nefislerinizden eşler yaratan, hayvanlara kendi nefislerinden eşler yaratan yazra'ukum fihi ve sizi bu surette türeten alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Leyse kemislihi şey'un ve huve's-semi'ul basir. Hiçbir şey onun misli gibi değildir. Hiçbir şey onun benzeri olamaz. Ve huve's-semi'ul basir. O Allah işitendir. O Allah görendir. Devam ediyor Allah. Lehu meqalidus semavati vel ard. Yerin ve göğün bütün anahtarları onun elindedir. Yapsutur rizqa limen yeşâ'u ve Dilediğine rızkı genişletir, dilediğine rızkı daraltır diye. Şimdi innehu bi kulli şeyin alim. Ve o Allah her şeyi bilendir. Kim bu sıfatlara sahipse kardeşlerim, insanlara hükmetme hakkına sahip olan da odur. Darda kaldığında kime tevekkül ediyorsan, günah işlediğinde kime yöneliyorsan, seni yaratan kimse, sana eş vermek suretiyle, çocuklar vermek suretiyle seni yeryüzünde çoğaltan kimse, hiçbir şey onun dengi gibi olmadığı, kendine has bir varlık kimse, yerin ve göğün anahtarlarını elinde bulunduran ve senin bütün ihtiyaçlarını sana ulaştıran kimse, işte ihtilaf ettiğimiz konularda bizim aramızda hükmedecek Allah da bu Allah'tır. Beşerde böyle bir sıfat var mıdır kardeşler? Şeyh Şankiti, Edvaul Beyan kitabında bu ayet-i kerimenin tefsirinde diyor ki, yeryüzünde insanlara kanun yapmaya kalkan kafir ve facirlerden hangisi bu sıfatlara hak ediyor ki insanlara kanun yapma iddiasında bulunabiliyorlar? Kimse bu sıfatların sahibi olan insanlara hükmetmesi gereken odur. Devam ediyor Allah. Bu nedir peki? Bu Allah azze ve celle'nin zikretmiş olduğu şeyler. Şer'a lekum mined-dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evheyna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa en akimu dine ve la teteferraku fih. Allah sizlere Nuh'a vasiyet etmiş olduğu dini meşru kıldı. Ve sana vahyettiğimiz de budur. İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya hepsine vahyettiğimiz de budur. Yani bu zikrettiğimiz. Nedir vahyettiği Allah'ın? En akimu dine ve la teteferraku fih. Dini ikame ediniz. Hakimiyeti Allah'a vermek suretiyle, ibadeti Allah'a vermek suretiyle, hükmedici olarak Allah'ı belirlemek suretiyle dini ikame ediniz. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ Ve o dinde de ayrılığa düşmeyin. Kaynaklarınızı çoğaltmak suretiyle dinde ayrılığa düşmeyin. Kaynağınızı tekleştirin. Hükmedici olan Allah olsun. İhtilaf ettiğiniz meselelerde Allah'ın hükmüne başvurun ve ayrılığa düşmeyin bu dinde. Ve Allah ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Asıl meseleye geliyorum. Kebura alel müşrikîne mâ ted'uhum ileyh. Senin müşrikleri davet ettiğin şey müşriklere ağır gelir diyor. Nasıl ki günümüzdeki müşriklere Allah'ın hakimiyeti anlatıldığında onlara ağır geliyor. Siz hala orada mısınız diyorlar. Dinlemek dahi istemiyorlar. Siz daha orada mı kaldınız diyorlar. Bizim bildiğimiz diyorlar bir bu bu fikirlere sahip olan bir Sadrettin Hoca vardı. O da öldü gitti. Biz bu fikirlerin de beraberinde ölüp gittiğini zannediyorduk diyorlar. Veya bırakın bu sloganik işleri diyorlar. Bırakın bu sloganik işleri. Hakimiyet Allah'ındır. Hariciler de bu bayrağı kaldırdılar diyorlar. Hariciler de bu sancağı kaldırdılar. Hakimiyet Allah'ındır dediler. Müşriklere peygamberin onları davet etmiş olduğu şey ağır gelir. Bizim zamanımızdaki müşriklere olduğu gibi. Hakimiyet niye Allah'ındır kardeşler? Bu zikretmiş olduğumuz sıfatların hepsi Allah azze ve celle'ye ait olduğu için hakimiyet de Allah'ın hakkıdır. Ne zaman ki beşerden biri bugün insanlara gelin bize oy verin size kanun yapalım diyenlerden herhangi biri bu sıfatlara sahip oldu, yarattığını, rızık verdiğini vesaire gördük. Ondan da sonra deriz ki hakimiyet senin de hakkındır. Bu da mümkün olmadığı için vücutta öyleyse Allah'tan başkasının hakimiyeti eline alması mümkün değildir. Kehf suresinde Allah azze ve celle ashabı ı kehfin kıssasını anlattıktan sonra tabi bu konu hakkında Yahudilerin bazı hükümleri var. Olay şöyle oldu, olay böyle oldu diye bir takım hükümleri var. Allah peygamber aleyhissalatü vesselam'ı önce uyarıyor. Dinin hususunda onlardan fetva isteme diyor. Yani ashabı ı kehfe ne olmuş? Onların kıssası nasıl gerçekleşmiş? Bu tip konuları gitme onlara sorma diyor. Allah azze ve celle. Sonra Allah peygambere diyor ki lehu gaybus semavati vel ard. Esmi' bihi ve absir. Ma lehum min dunihi min veli ve la yushriku fi hukmihi ahada. Yerin ve göğün gaybının ilmi Allah'a aittir. En iyi gören, en iyi işiten alemlerin Rabbi olan Allah'tır ve Allah'ın dışında insanların hakiki bir dostu yoktur İşte bundan ötürü Allah hükmünde ortak kabul etmez. وَلَا يُشْرِكُ fi hukmihi ahada. Allah kendi hükmünde hiçbir ortak kabul etmez. Niye hakimiyet Allah'ındır kardeşler? Gayb ve şehadet ilmini bildiğinden dolayı. Niye hakimiyet Allah'ındır kardeşler? En iyi gören ve en iyi işiten Allah olduğundan dolayı. Niye hakimiyet Allah'ındır kardeşler? Ondan başka bir dost olmadığından dolayı. Bu sebepten ötürü Allah kendi hükmünde kendisine hiçbir şeyi ortak kabul etmez. Başka bir ayet-i kerimede Allah peygambere yöneliyor bu sefer. Kasas suresinin son ayet-i kerimesini okuyorum. Diyor ki Allah azze ve celle وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ Sakın ha ey Muhammed. Allah'la beraber başka bir ilaha dua etme. Başka bir ilahı çağırma. Çünkü ondan başka bir ilah yoktur. Kullu şeyin halikun illa vecehu. Her şey helak olacaktır. Her şey yokluğa mahkumdur. Alemlerin Rabbi olan Allah müstesna. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Hüküm Allah'a aittir ve siz tekrardan Allah'a döndürüleceksiniz diyor Allah azze ve celle. Kimse sadece dua edilmeyi hak eden Allah, kimse kendinden başka ilah olmayan Allah, kimse her şeyin helak olduğu gün tek başına kalacak Allah, kimse dönüşün kendine ait olduğu Allah, yani kıyameti elinde bulunduran Allah, hakimiyet hakkına, hüküm hakkına sahip olan Allah da odur. Yunus suresinde Allah azze ve celle diyor ki insanlara Ya eyyuhen nasu kad ca'atkum mev'izatun min rabbikum ve şifaun lima fis sudur. Ey insanlar şüphesiz ki Rabbinizden size bir öğüt geldi ve kalplerde olana şifa geldi. Kalp hastalıklarını kaldıracak size şifa geldi diyor Allah. Ve huden ve rahmetun lil mu'minin. Müminlere yol gösterici bir kitap ve müminlere rahmet olan bir kitap geldi. Sonra Allah azze ve celle diyor ki Müslümanlar neyle sevinsinler, neyle övünsünler? Kul bifadlillahi ve bi rahmetihi febizalike felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Malla övünmeyin, malla sevinmeyin diyor Allah. Eğer övünecekseniz, eğer sevinecekseniz Kur'an'la övünün. Kur'an ehli olduğunuzdan dolayı kendinizi iyi hissedin. Çünkü Allah'ın fazileti ve rahmeti yani gökten semadan indirmiş olduğu kitap sizin toplamış olduğunuz maldan daha hayırlıdır. Sonra Allah devam ediyor. Diyor ki قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللّٰهُ أَزِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ De ki siz görüyor musunuz ey insanlar Allah'ın size gökten indirmiş olduğu rızıkları? Onlardan bazısına helal diyorsunuz, onlardan bazısına haram diyorsunuz. Yani Allah'tan hiçbir yetki olmaksızın, Allah böyle bir şey yapmadan günümüz kanun koyucularının yaptığı gibi bu helaldir yapabilirsiniz, bu haramdır bunu yapamazsınız diyorlar mesela. Oysa Allah'ın indirmiş olduğu rızka sadece hükmedebilme yetkisi Allah'a aittir misal. Allah mı size izin verdi? Kul Allahu ezine lekum. Allah mı size izin verdi? Em alallahi tefterun. Yoksa Allah azze ve celle'ye iftira mı ediyorsunuz diye. Semadan insanlara kitap indiren, bu kitabı insanlara öğüt kılan, bu kitabı insanların kalplerindeki hastalıklara şifa kılan, bu kitabı insanlara hidayet, yol gösterici ve insanlara merhamet kılan Allah kimse semadan indirmiş olduğu rızkın da helaline haramına karar verecek olan Allah budur. Semadan mufassal kitaba sahip olan Allah insanların hayatına da hükmeder. Onun için En'am suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekkeli müşriklerle tartıştığı zaman onlara bu size zikrettiğimi hatırlatıyor. Yani kitabın sahibi kimse hükmetme yetkisine sahip olan da odur anlamında Peygamber Mekkeli müşriklere bunu hatırlatıyor. Şimdi Mekkeli müşrikler peygamberle anlaşmadıklarında atalarımıza gidelim diyorlar. Kahinlerimize gidelim diyorlar. Kendi örfümüze bakalım diyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara diyor ki اَفَغَيْرَ اللّٰهِ اَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا Allah size açıklayıcı, tafsilli bir kitap indirmesine rağmen ben Allah'tan başka bir hakem mi edineyim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani kimse apaçık bir kitap indiren, kimse bu kitabın hükümlerini tafsilatlandıran, şüphesiz ki bizim aramızda hükmedecek olan Allah da odur. Allah'ın sıfatı buyken ben Allah'tan başka bir hakem mi edineyim diyor. Ve Allah peygambere devam ediyor. Diyor ki bizim kendisine kitap indirdiklerimiz onun hak olduğunu bilirler. Sen bu konuda şeye düşme, şüpheye düşme. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Senin Rabbinin kelimeleri doğruluk ve adalet yönünden tamamlanmıştır. Hüküm niye Allah'a ait olmalıdır kardeşler? Çünkü adalet ve doğruluk sadece Allah'ın hükümlerinde vardır. Beşere ait olan hiçbir hükmün içerisinde adalet olmaz. Beşere ait olan hiçbir hükmün içerisinde doğruluk olmaz. Çünkü beşerin vermiş olduğu kanun kendi nefsine tabidir. Kendi nefsinin acziyeti, cehaleti, ilmindeki kusur hepsi koyacağı kanuna yansıyacaktır mutlaka. Şimdi biraz sonra size bazı örnekler vereceğim. Zaten bunu çok iyi bir şekilde göreceğiz Allah'ın izniyle. Ama alemlerin Rabbi olan Allah bir konuda hüküm koyacağı zaman Ela ya'lemu men halaka ve huvel latiful habir hiç yarattığını bilmez mi? O Allah latiftir, habirdir. Seni yaratan Allah'tır. Senin neye ihtiyacının olduğunu bilen Allah'tır. İçinde yaşadığın kevni yaratan Allah'tır. Bunları yaratan Allah olduğu için bunlar konusunda hükmettiğinde en adaletli ve en doğru şekilde hükmedecek olan gene Allah'tır. Fakat sen bunu götürüp beşere verdiğin zaman, sen bunu götürüp insanlara verdiğin zaman insanlar acizdir. Yaratıcı o olmadığı için senin ihtiyacının ne olduğunu da bilmiyor. Senin ihtiyacını gidereyim derken bir başkasına zulmediyor. Yani sen bir insansın diyelim, bir ihtiyacın var. Bu ihtiyacını devlete götürüyorsun. Devlet senin ihtiyacını gidereyim, ben bu adamın ihtiyacını ortadan kaldırayım derken gayb ve şehadet ilmine sahip olmadığı için, insanları yaratanı olmadığı için belli bir zümrenin hukukunu savunayım derken başka bir zümreye zulmetmiş oluyor. Ama alemlerin Rabbi olan Allah için böyle bir şey söz konusu değildir. Ve bundan ötürü de insanların hayatına hükmetmesi gereken tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bakın mesela kardeşler şöyle bir örnek verelim. Meselemiz daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Mesela bir mali konuda bir örnek verelim. Yani Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle beşerin kanunları arasında mali olarak bir şey yapalım. Bir e, örnek verelim. Şimdi kardeşlerim mesela diyelim ki İslam Allah'ın kanunları, peygamberin uygulamaları İslam size bir iş verdi diyelim. Yani mesela ben bu kardeşime dedim ki gel bir yönetici olduğunu düşünelim burada. Bize dedi ki gelin burada Allah adına, din adına çalışın dedi. Bizi davet etti. Bir, İslam çalıştırmış olduğu insanlara üç şeyi zaruri ihtiyaç kabul eder. Önce bir ev verir barınma ihtiyacını giderir. Ondan sonra ona bir eş verir, evlilik ihtiyacını giderir. Ondan sonra ona bir binek verir. Onun işlerini görürken rahat bir şekilde işlerini görmesini sağlar. Allah Azze ve Celle'nin kanunları geçerli olursa Allah'ın dini uğruna çalışan her insanın üç tane hakkı vardır. Ev alır, araba alır bir de evlenir. Yani İslam devleti onun evliliğine müsaade eder. Bunları verdi diyelim. Peygamber öyle söylüyor. Biz kimi kendi dinimizde çalıştırmışsak, kullanmışsak diyor kendine bir mesken, bir eş bir de bir binek almasında hiçbir beis yoktur. Yani devlete söylemeden bile isterse bunları alabilir diyor. Devletin özel bir yasağı yoksa bu konuda isterse devletten bunu alabilir. Bunu verdi mi İslam şimdi? Bunu verdi adama. Ondan sonra adama her ay düzenli maaş veriyor. Bakın kardeşler dikkat edin. Adama her ay düzenli onun ihtiyacını karşılayacak kadar adama maaş veriyor. Diyelim ki adama yetmedi. Adama evini, arabasını, e, e, evliliğini yaptı. Adama maaşını verdi, adama yetmedi. Bu sefer zengine diyor ki gel bakalım buraya. Malının kırkta birini bu adamla paylaş diyor. Yani Allah sana vermiş mesela diyelim ki 40 trilyon. Sen bunun bir miktarını bu fakire vereceksin, yetmeyene vereceksin diyor. Ona zekat veriyor. Ona zekatı verdi diyelim, yetmedi mesela. Müslümanlar arasında yardımlaşmaya teşvik ediyor. Yani Allah'tan ve ahiret gününden korkan insanlara kardeşlerinin ihtiyaçlarını gidermelerine, onların sıkıntılarını gidermeleri yönünde Onlara tavsiyede bulunuyor. Adama yine yetmedi diyelim. Borç hukukunu getirmiş İslam. Yani sen gidiyorsun malı olan bir Müslümana diyorsun bana bir müddet bir miktar borç verebilir misin? O Müslüman sana borç veriyor ve Allah faizi de haram kılmış. Yani bir insanın verdiği borçtan kar etmesini de Allah Azze ve Celle ortadan kaldırmış. Adam borcu aldı diyelim kardeşler. Adam borcunu ödemesi lazım. Adam borcunu ödeyemedi. Adam sıkıntıya girdi. İslam vakıf sistemi kurmuş. Adam vakıflardan herhangi bir tanesine gidiyor diyor ki benim borcum var. Ben borcumu ödeyemiyorum Allah için bana yardımcı olur musunuz diye. Vakıflar adama yardımcı oluyorlar. O da olmadı diyelim. İslam emir sahiplerini Müslümanların borçlarını üstlenmeye sevk etmiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam mallar çoğaldıktan sonra, zenginlik geldikten sonra dedi ki artık kimin malı varsa malını miras olarak verin. Hangi Müslümanın borcu varsa onun borcu benim üzerimedir diye Peygamber aleyhissalatü vesselam borçları kendi üzerine aldı. Şimdi bu İslam'ın bir Müslümanın hayatına getirebileceği mali bir sistem. Şimdi bir de var olan beşer kanunlarına bakın kardeşler. Önce bir eviniz, bir arabanız ve bir eşiniz olması gerektiğine dair ihtiyacınızı sizin gözünüze gözünüze sokuyorlar. Çektikleri bütün filmlerde, çektikleri bütün dizilerde, insanlara gösterdikleri bütün reklamlarda insanları buna özendiriyorlar. Ama vermiyorlar. Sadece özendiriyorlar. Yani sen bugün o ekranın karşısına otur. Oturduğundan kalktığına kadar sadece aklında şu kalıyor. Ya diyorsun bu dünyada ne kadar güzel nimetler varmış. Baksana millet ne evlerde yaşıyor ne arabalara biniyor diyorsun. Ama sadece diyorsun. Yani başka hiçbir şey yok. Sana bunu vermiyorlar kesinlikle. Sonra sana iş vermiyorlar. Hadi diyelim sana iş verdiler. Vasfın yoksa bu, bu sefer sana asgari ücret veriyorlar. Asgari ücret ne kadar şu anda? 900 mü? 951 diyelim sana 1 TL maaş veriyorlar. Yani 1 milyar eski parayla sana maaş veriyorlar. Sonra sana diyorlar ki çocuğunu okula göndereceksin bunun parasını vereceksin. Doğal gaz kullanacaksın bunun parasını vereceksin. Elektrik kullanacaksın bunun parasını vereceksin. Su kullanacaksın bunun parasını vereceksin. İhtiyaçların hepsini sen alacaksın bunun parasını vereceksin. E ben 1 milyarla bunların hangisini vereyim? Evde vermediniz bana. Bir de 500-600 TL de kira vereceksin zaten. Yani ay başı geldiğinde sana verdiği paranın yarısını senden alıyor. E, ihtiyaçları da sürekli senin gözüne gözüne sokuyorlar. Yani her eve geldiğinde kadın başının etini yiyor. Şunu da istiyorum, bunu da istiyorum diyor. Bu sefer sana diyorlar param mı yok? Gel sana borç verelim. Devlet bankalar kurmuş. Sana diyor para istiyorsan sana borç verebilirim diyor. Faizle, krediyle sana borç verebilirim diyor. Gidiyorsun bu sefer o krediyi çekiyorsun. E, ödeyemiyorsun tabii o krediyi. Bu sefer geliyor sana vermediğini de senin elinden kredi borcu olaraktan alıyor. Sonra sen intihar ettiğin zaman da bir de utanmadan araştırma yapıyor. Acaba falanca ilde intihar seviyesinin bu kadar artmasının sosyolojik nedenleri nelerdir? Allah sizi kahretsin. İntiharların artmasının sebebi sizsiniz. İhtiyaçları insanların gözüne gözüne sokuyorsunuz. Sonra insanlara tutup faizle para veriyorsunuz. Ondan sonra vermediğiniz malı da tekrardan insanlardan geri alıyorsunuz. Allah'ın hükümleriyle beşerin koymuş olduğu hükümlerin arasındaki fark budur işte kardeşler. Mesela bugünlerde bir tartışma oldu. Hani Türkiye'nin gündemini bayağı meşgul etti. Tecavüz vakaları misal. Şimdi İslam Allah Azze ve Celle bir hüküm indirirken mesela Allah zinayı haram kılmış. Allah Azze ve Celle tecavüzü haram kılmış diyelim. Peki Allah bunun karşılığında ne yapmış? Allah tecavüz haramdır. Ee, bu, bu kafirlerin kanunlarında olduğu gibi tecavüz yapanı zindana atarım. Böyle yapıp bırakmış mı Allah azze ve celle? Haşa ve kella. Evvela Allah gençleri evliliğe teşvik etmiş. Evvela Allah gençleri evliliğe teşvik etmiş. Daha sonra kız babalarına evliliği kolaylaştırmalarını tavsiye etmiş. Size dininden ve ahlakından razı olduğunuz biri geldiği zaman onu evlendirin demiş Peygamber aleyhissalatü vesselam. Daha sonra gençlerin kalplerine Allah korkusunu yerleştirmiş. Eğer evlenemiyorsanız demiş, böyle bir imkanınız yoksa demiş, oruç tutun. Onlara yol göstermiş. Yani onların nefislerini koruyacak olan şeyi onlara yol göstermiş. Başka kardeşlerim, onlara gözünüzü haramdan kısın demiş. Yani yolda gittiğiniz zaman gözünüz serbest değildir. Şehveti uyandıracak gözünüzü kısın demiş. Sonra erkek iyi olsa bile erkeği yoldan çıkarabilecek, erkeğin şehvetini harekete geçirebilecek olan kadını sokağa salmamış. Kadının örtüsüne, kadının gözüne, kadının yürüyüşüne, kadının sesine bunların hepsine Allah Azze ve Celle bir hüküm, hüküm belirlemiş. Ondan sonra insanları münkere götürecek bütün vesileleri devlet eliyle Allah kaldırmış. Yani sokaklara kötü afişler asmak, televizyonlarda kötü görüntüler yayınlamak bunlar hepsi devlet eliyle İslam olursa şayet yasaklanacak olan şeylerdir. Bunların hepsine rağmen eğer adam hala birinin namusuna elini uzatmışsa Ondan sonra İslam demiş ki demek ki bunun fıtratı bozuktur. İslam bunu rejim etmiş. Peki bu kafirler ne yapıyorlar kardeşler? Evvela evliliği zorlaştırıyorlar. Hadi gel bakalım bunların gözümüze gözümüze soktukları hayata göre evlen. Bugün bir genç nasıl evlenecek? Yani evlenmek için 30-40 milyar para lazım. Adam nasıl evlensin? Onların istemiş olduğu bir hayatı, gözümüze gözümüze soktukları hayatı yapabilmemiz için en azından 30-40 milyar para lazım bize. Kimse bize ahlak öğretmiyor bu, bunların sisteminde. Yani gözünüzü kısın, oruç tutun, Allah'tan korkun. Kimse bize bunları öğretmiyor. Kadınlara açılın saçılın diyorlar. Açılın. Ne kadar açılırsanız o kadar özgürsünüz. Ne kadar süslenirseniz o kadar özgürsünüz. Her gün yeni bir koku çıkarıyorlar. Erkeklerin aklını başlarından almak istiyorsanız şu şu kokuları kullanırsanız daha fazla erkek size bakar diyorlar. Sokaklarda, meydanlara afişler asıyorlar bir kadında Allah'ın haram kıldığı ne varsa insanların gözüne gözüne sokuyorlar. İnsanların e, sistem diyelim ki e, internete, televizyona belli bir kota getirelim. Hani insanlar ve çocuklar her istediklerini izlemesinler dediklerinde sokaklara dökülüyorlar. Diyorlar biz özgürlük istiyoruz diye. İsteyen istediği zaman bir ekranın karşısına oturduğunda şehvetini harekete geçirebilecek olan her şeyi görüyor. Ve bir adam günde bir tane dizi izliyorsa her bir tane dizinin içerisinde bir kadınla arkadaşlık yapmanın ve onunla beraber olmanın faziletlerine dahi o gencin gözüne gözüne bir şeyler sokuyorlar. Hemen hemen çekmiş oldukları Yeşilçam filmlerini hatırlarsanız kardeşler, bir kızı nasıl baştan çıkarıp nasıl ırzına geçeceklerini bu sistem insanlara öğretti. Yani bunu insanlara öğreten kimdi? Yıllarca bir nesil Yeşilçam filmlerinde nasıl bir kadını uyutursun, Ondan sonra onun ırzına geçersin. Bunu bu devlet kendi eliyle insanlara öğretti. Ondan sonra adam tecavüz ettiği zaman da adamı alıp hapse atıyorlar. Adamı kınıyorlar. Adamın yaptığı bir suçtur. Ortada giden kız belki mağdurdur. Bu ayrı bir konudur. Fakat eğer bunun bir sorumlusu varsa Allah'ın kanunlarının dışında beşerin kanunlarının hükmetmesidir. İşte beşer böyle kanun koyar. Sen adamı alırsın sadece suç işlemiş olduğu zaman cezaevine koyarsın. Orada da adama üç öğün yemeğini verirsin. Üç oyun adama yemeğini verirsin. Bir de kantin açarsın parası varsa ağa kendine keyif yapar. Bir de M tipi, E tipi gibi cezaevlerindeyse bir de gardiyanla adam dışarıdan kendisine bir şey getirtirir. Bununla beraber adamı 3-4 sene orada kaldıktan sonra bir de af çıkarırsın, infaz yasası çıkarırsın, adamı dışarı bırakırsın. E adam bir daha tecavüz eder. Yani beşerin indirebileceği kanunun olabileceği ancak bu kadardır. Onun için kardeşlerim, beşer kanun yaptığı zaman Sadece bir noktayı ıslah edeyim der. Bir noktayı ıslah edeyim derken onunla beraber onlarca noktayı beraberinde ifsad eder. Ama alemlerin Rabbi olan Allah kainattaki bütün zerreden haberdar olduğu için, her şeyin ihtiyacını bildiği için Allah Azze ve Celle kanun yapmış olduğu zaman kanunu dört dörtlüktür. Adalet ve doğruluk yönünden Allah'ın bütün kanunları tamamlanmıştır. Bakın semada yıldızları yerleştirirken milyon tane yıldız olmasına rağmen hiçbir yıldızın seyri başka bir yıldıza müdahalede bulunuyor mu? İki tane yıldız birbiriyle çarpışıyor mu? Güneş ayın, ay güneşin önüne geçiyor mu? Gündüz geceye biraz da sen bekle ben biraz daha kalayım hep sen mi kalacaksın diye söylüyor mu? Böyle bir şey yok. Niye? Çünkü her şey Allah'ın mülkü olduğu için Allah Azze ve Celle hepsine muntazam bir kanun belirlemiş. Ama beşerin koymuş olduğu kanun ancak işte zikretmiş olduğum örneklerde olabildiği kadardır. Ondan dolayı kardeşler biz demeliyiz ki yani bunu bir slogan olarak veyahut da bunu bir ideolojik bir fikir olaraktan değil. Bütün imanımızla, bütün yakinimizle inanmamız gerekir ki hakimiyeti ve hükmü hak eden tek varlık alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Ve Allah'tan başka hiçbir varlığın böyle bir hakkı yoktur. Eğer verilirse de ben sadece iki tane örnek zikrettim. Örnekleri bunların zikretmekle bitmez. Yoksa eğer verilirse de işte böyle bahsetmiş olduğumuz gibi yeryüzünde sorunlar, yeryüzünde problemler ortaya çıkar. Ondan dolayı kardeşlerim bu dersimizde size anlatmaya çalışmış olduğum konu buydu. Hakimiyet Allah'ın hakkıdır. Ve bunu en fazla hak eden, buna hak sahibi olan, alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Bu fıtrata yerleştirilmiş olan bir bilgidir. Hiçbir insanın bu konuda ne cehaleti, ne tevili, ne bilmemesi, ne fetret döneminde gelmesi hiçbir insan için mazeret değildir ve insanın Allah'a kulluğunun hayatta açığa çıktığı en bariz nokta kişinin hakimiyet hakkını Allah'a vermesidir. Kişi Allah'a hakimiyeti veriyorsa onun kuludur. Allah'a hakimiyeti vermiyorsa Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, onun ve ataların isimlendirdiği bir takım ilahların peşinden giden bir müşriktir. Diyorum ve Allah Azze ve Celle'den temenni ediyorum ki Allah Azze ve Celle bizim elimizle insanların bu doğruyu öğrenmesini bize, bizi buna vesile kılsın peygamberlerini tek hakim olduğunu insanlara öğretmek için gönderdiği gibi bizleri de bir davetçi olaraktan bu davete muvaffak kılsın. Allahümme amin.